אלא מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, יולה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד. כל שעריה שוממין, כהניה ננחים, בתולותיה נוגות והימר להם. היו צריה לראש אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה. עוללה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרם, היו שריה כאיילים, לא מצאו מרעה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עונייה. ומרודיה כל מחמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביצר, ואין עוזר לה, ראו הצרים שחקו על משבטיה. חטא חטא ירושלים, על כן לנידייתה. כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם הנה אין חבתה שוב החור. טומאתה בשוליה, לא זכרה חריתה, ותרת פלאים, אין מנחם לה. ראה אדוני את עוני, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית, לא יבואו בקהל לך. כל עמה ננחים, מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם, באוכל להשיב נפש. ראה אדוני ואביטה, כי הייתי זוללם. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו רואים יש מחוב כמחובים. אשר עולה לי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו.

הכשיל כוחי נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום. סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עלי מועד לשבור בחורי, גם דרך אדוני לבתולת בת יהודה. על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנידה ביניהם. צדיק הוא אדוני, כפי הוא מריתי. נא כל העמים, וראו מחובי, בתולותי ובחורי הלכו בשבי. קראתי למאהבה הם מרימוני, כהני וזקני בעיר גבעו. כי ביקשו אוכל עמו וישיבו את נפשם. ראה אדוני כי צר לי, מעי חומר מרו, נפח ליבי בקרבי, כי מרום הריתי. מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי. כל אויבי שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית הבאת יום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי. כי רבות הנחותי ולבי דווי.